23 su sata. Sova Info. na rektoratu Sveučilišta u Rijeci održana je 24. tematska sjednica Senata na kojoj se raspravljalo o programskim ugovorima, ciljevima i provedbi sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske o programskom financiranju visokih učilišta u ovoj i narednih tri akademskih godina. profesor, profesorica Helen Krips s Edith Cowan Universitya održa, održala je gostujuće predavanje na ekonomskom, e-, ekonomskom fakultetu u Rijeci, te mu se zahvalila na izvanrednoj suradnji ostvarenom sa svojim australskim kolegama. Da suradnja je nagrađena pri svom matičnom sveučilištu, a naglasila je kako i u budućnosti namjerava nastaviti ovu uspješnu međunarodnu suradnju. Objavljen je natječaj za dodjelu stipendija za preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studij te istraživački boravak u Turskoj za akademsku godinu 2019-2020 u sklopu programa Turkey Scholarships. Program financira vlada Republike, Turske, a cilj mu je izgraditi mrežu budućih lidera i tako osnažiti suradnju među različitim zemljama. Prijave su otvorene do 20. veljače 2019. godine, a prijaviti se mogu svi izvrsni studenti koji nisu državljani Republike Turske i nisu upisani na neko od sveučilišta u Republici Turskoj. Sutra u 14 sati na odjelu za informatiku na kampusu Sveučilišta u Rijeci biti će održano predstavljanje pripravničkog programa poduzeća Infobip za dvije pripravničke pozicije, Software Engineer i Pre-Sales Engineer. Kroz sat vremena druženja studentima će se prezentirati djelatnosti Infobipa te iskustva s prethodnog dev kampusa, a s ciljem kako bi se studentima pružilo više informacija o programu, očekivanjima Infobipa i selekcijskom procesu. vremenska prognoza umjereno do pretežno oblačno, će slabo do umjereno jugo, temperatura od 2 do 12 stupnjeva Celzijusa. S ovu info redila Ivana Jukić, čitali Ivana Brljak i Antonio Piljan. Slušali ste Sovu info.